کتابی رود بابی یکم زمانی که در سرزمین اسرائیل داوران حکمرانی می کردند گرسنگی سخت به میان آمد همزمان در دهه بیت لحم ولایت یهودا ملخ نام مرد زندگی می کرد که از اولاد افراتیان بود روز او همراه همسرش نامی و دو پسرش محلان و کلان ба сарзамини моаб кӯчида рафт то дар он ҷо зиндагӣ кунад аммо пас аз чанд вақт элимелех шавҳари ноомӣ аз олам чашм пӯшида ӯро бо ду писараш танҳо гузошт писаронаш духтарони муобиро ба занӣ гирифтанд ки номи яке орфо ва дигаре рут буд баъди даҳ соле ки онҳо дар он ҷо умр ба сар бурданд маҳлон ва килъон низ аз олам гузаштанд инак ноомӣ бешавҳару беписар монд пас аз муддате ноомӣ шунид ки худованд ба халқи худ баракати ҳосили фаровон додааст ӯ бо занони писаронаш бархост то ки муобро тарк кунад ҳамроҳи ду келинаш ҷои зисти худро гузошта ба роҳ баромад то ба яҳудо баргардад аммо дар роҳ ноомӣ ба онҳо гуфт به خانه های مادرانتان برگردید بگذار خداوند به عوض نیکی هایی که به من و فرزندان رحمتی هم کردید به شما نیکی کند دعا می کنم که هر دویتان باز به شوهر براید و شما را در آن خانه خوش بپذیرند پس نامی خیر و خوشگونان آنها را بوسید اما آنها گریه کرده گفتند نه ما همراهتان نزد خلق شما می رویم ناامی در جواب گفت دخترانم شما باید برگردید چرا همراه من بودن می خواهید؟ آیا من می توانم با صاحب پسران شوم که شما را به زنی گیرند؟ دخترانم من برای دوباره شوهر کردن پیر شدم برای همین به خانه های خود برگردید حتی اگر چنین امکان باشد و من همین شب شوهر کرده پسردار شوم هم آیا شما تا به وایه رسیدن آنها صبر میکنید این خیل شما شوهر کردن نمیتوانید نه دخترانم شما میدانید که این ناممکن است رنج و عذابی که دارم برایتان به حد وزنین است چون که خداوند بر ضد من است آنها باز با آوازی بلند گریه کردند سپس آرفا خوشدامنش را بوسیده با او خیر و خوش کرده رفت аммо рут бо ӯ монд ноомӣ ба ӯ гуфт бубин орфо ба назди қавми худ ва худоёни худ бармегардад ту ҳам ҳамроҳи ӯ бирав аммо рут илтиҷо кард маро маҷбур накунед ки аз пешатон равам иҷозат диҳед ҳамроҳатон истам ҳар ҷое ки равед ман ҳам меравам ҳар ҷое ки зиндагӣ кунед ман ҳам он ҷо зиндагӣ мекунам халқи шумо خلق من و خدای شما خدای من می شود هر جایی که بمیرید من هم همان جای خواهم مرد و در آن جای مرا نیز گور خواهند کرد اگر چیزی غیر از مرگ مرا از شما جدا کند خدا به بلای بد گرفتارم کند ناامی چون فهمید که رود از گپش گردد دیگر چیزی نگفت همین همینطور آنها راه خود را دوام دادند و به شهر بیت لحم رسیدند هنگام آنها به شهر در آمدند مردم از دیدن آنها به هیجان آمدند و زنان چنین میگفتند نخواد این ناامی باشد ناامی در جواب گفت خدای قادر و توانا حیات مرا خیلی تلخ و غمناک کرده است برای همین مرا دیگر ناامی یعنی فارم نگوید بلکه ما را یعنی تلخ میگویید وقتی که از اینجا برآمده رفتم همه چیز داشتم اما خداوند مرا با دست خالی برگردان چرا مرا ناامی میگوید حال آنکه خداوند مرا به چنین مصیبت گرفتار کرده است و خدای قادر و توانا مرا بدبخت نموده است اینک ناامی همراهی کیلینش رود از سرزمین معاب برگشت ҳангоме ки онҳо ба шаҳри байт лаҳм расиданд мавсими дарави ҷав нав сар шуда буд